mana chama novo mundo. Watupu tena yang pergi buka, pa kwa maori mparano lagi, na kutumira pe kama kwa anini wao rela kuzwa jila Syria. siria rogoa siria sih asikosusika ah rogoa wasukutika na yang При компарану это кроме après makro anindo akawa après relayo wakorongwa banza tongoza u après ndatengi harma suje ba mtu afanya mfano zina au mtu afanya dhambi uh, we kare makafir we ka we ka direct makafir pro amti mpoze kama mtu afanya dhambi wali takurudisha eba basi fanya zina eba wao tigawa kafiri arombaewa <laughs> ausu alaylo ausu wasala tena langina va eh, cheikh alo vaibeni akainvite mtuhahi wakufutari tsumuni rila wafutariwe wale sheikh ule eh, ulainvitewa maja kona ambe hey, bauha bile kwa urenge maja uya unokadimu wauto kamba tumia wibulia swafiti wapakaikemba kulu washrabu eba zuku ili kulu washrabu au yani ile vonwe au washrabu kulu kama ndio maana gani mararungoma gani watu wao watu waugwere haswafi wakati ikaomba tio suala la handa rongomba wana pia group b tio takfiri tio mtu wafanya zina lukafiri dilo mhukumu basi basibani sona mori nikawas hukumka kila mtu afanya dhamba mbalo kafiri basode lazima wahanda wakimahafiri de wao wao ibo watara ndiye chini naangalia mfano Allah subhanahu wa ta'ala asrambia qul lilmu'minina ambia watu waamini watu baba yaghudhu min absarihim, ushukiza ya macho yao, wayahfadhu furujahum, wahifadhi zimbeli zao. Eba watu wao watorambia ambazo kweli wao ushukiza swafi ya macho yao kaparo dzua ta mara moja basi wamwiha dzua woma basi basi wasulungia bi ha wala nikari sorongwa namna hiyo ikarsorogwa namna hiyo. Na Abraham msarigaliitu afavani mtu afanya dhambi waikafiri kaltejeje wakati ikao risijua amba mtu afanya zina anai e hukuma yahe amba waibubulwa e na kafiri hukuma yahe waifilwa e tini waiulwawa wayotolwa kamwe na mtu afanya zina wala kalola wayobubulwa timbomia Allah anambia ndani Qur'ani, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, mtu afanya zina, mtu baba, mtu mama na mtu baba na muware kila mujahar nao simbomia, mtu afanya zina vavo deule kalola nariseramusima qur'ani yon ehe unalola ifanyilwa tini waiulwawa ihanjwaka ne qur'ani ihangiwa hapi amba mtu afanya zina alola wayeulwawa kaivo shingakini waskara hafadhi Qur'ani pia bika hivyo na vavo iyo aya hiyo nekaisi hukuma amba mtu afanya zina mtu baba na mtu mama were mwatsimbomia na asiri sijua amba mtu kafiri ulwawa basi maana chini tavu afanye zina kasuulwawa lot kafiri mana chini tawajahum hukuma mbalo kafiri na jela ka kafiri so kaulwawa basire mwasimbomi abukasofa basi kafiri kalafa romfanye chini heri warongwa mbalo kafiri basi nawalishe bonge harina upotevu relwa shinderakuwa karaelewa naam relewa naam adisa swala lingine mwaprese adisa swala la kulu washrabu wale sio unahanida hadisi migona za hadisi wasuku na kwa hadisi na nafundua umbole sula tumwambia fundi wani utoneleza jeje aya ya Qur'ani yarongomba la yamasuu ila almutahharun arongomba hiyo kaitsukiri anaudhuka mtuka sinaudhuka itsukiri oisikamsafu simwambia sabuse hilo safi shtuita ngular na ayayi simweleza ambavani narangalia aya zile za ndio kabla bao narangalia na alima nahu tumchia tu harna tongozo rabusi innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun iyo Qur'ani jitukufu ya harna shiyo yahifadhiwa kavumtwa isikao nikatoto alitwahara basi aya hiyo mutahharun yoiseeleza lezi malaika na hiyo kamba waisikao idilwana lauhul mahfuz fi kitabi maknun la yamasu kavu mtu aisikao deviderongolwao mtu aisikao pronoyo hu isenda harna chini qurani au de kitabi maknun simwambie de kitabi maknun maana chini maana de yode iliyo karibu na itininiyo hana elimu ya nahu iliyo karibu na اسمو اسمو يلو افا يلو كاريبو دي كتاب بث دي قرآن بابو, بابو حرفو يو هيو يسيجا هرني كتاب بس امتولة ناس مبيا نا هرني قرآن يصونا سورة البقرة الله رنقوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كلمة المتطهرين يسر الله هرني وشوا ما وأميني ووجي طهرشاو نايلي متطهرون watu waliuma za twahara zule malaika bewa wanadamu wasisijitwaharisha mutatahirun baada wasimwambia shehe na angalia sura abasa Allah anambia chini fi suhfin mukarrama marfu'atin mutahara biaidi safara aya hiyo aya au ayazo zisieleza amba Qur'ani ya harnazikandri jitukufu za Zuha za Tuharishiha za Harnami Hordo za Safara za maambasador watu chini ndizi malaika basi bapo ayazo zisieleza hule ufundi waro kwamba zokweli <laughs> basi watu waro kwamba Qur'ani toka sura certain helwa elewa de waelewa simabamba wao raumweleza mbavu tide helwa elewa de helwa elewa banda wara musha hunu sishamba Mtume sallallahu alayhi wasallam harnaza hadithi amuhandiso ufutari amuvulizia tsoma kuhandisa chini hamaji au tende iparwara hadithi yaswi be watu wapo kasa dungaza hadithi wawarasudunga de Qur'ani to baswaimwende kinyume na Qur'ani wakati kama mtu avelewa jaeleze Qur'ani waya kufanya namna hiyo kamsa yafanyilwa baswanyirumwambie mchini wanyude mwapotea wayo mtwapelecheziwayo mtu mtwayeleza na za hadithi mzingarii sunna ya swehi mlishe upotevu bika mshini jeleza tambali nesengeza na mwanakalima au mwanatongo bali harne Qur'an yangwa chini asariqu wasariqa faqtau aydiyahuma mtu ahiba mtu baba na mtu mama na mwakati mihono yao sikutiyo spara qurani tumzisaba sarungwabbabe tum visa vani ayeni sirongwamba mtu ahiba lazima nakatwe mhono arongwamba yewa tum vani mtu ahiba chinda lazima nakatwe mhono ahiba sinza ahiba manga mtu ahiba chini ahiba chini lazima nakatwe mhono bandu apo tum visa mhono lazima nakatwe dehavi vani vani vani ulopia be de vani de havi wamyola nchiano nto ataka njibu tashitu tanji <laughs> wasi nabi achi mana Qur'an ka be nuwa be tindi ya nuwa de sunna mtume sallallahu alaihi wasallam ivenua ivaleri yeshu ya yahibwa ivaleri itsotsungisa tamtoka temhono ivenua ikasi kamba stilo wala kasi kamba sinza tafutwa tsidei wala kasi kamba mtu aiba mwabawa hao <laughs> ndiyo sosea oho moto watwateta waziya ucho teturiaho baandaye vavo tumwelesana masuala kasi dela na shitu ayaidi yarongwamba wangamia watwahangia shiyo ya mihono yao sidisavani afa ayaini sirongowa deka kila mtu hangia shiyo de angamia watu mkini otolele eh, tsamba mkine wadela mnaiyo kakila shia ya yaisu mrongo ade wai wangamia na shtwa zangia azo angamia baso jitisa basi ene kafundi tamwambia beti jitisa ene kafundi waolera usoma i qur'ani ustafsiri tsirenge mwanafei wangu nsangia zile urongo wabo tsingamia abasi yangamia mtu angia be aoka kila mtu angia shiru sine qur'ani wangamia basiba bose ingamiza kami nazo nazowazirongoa anoangamia bo narudikia na maswala ya dunga wawe basibamu eske tukirimpa umiewa ajani yani akili kwa tafsiri Qurani au kitu kile au suala تزيدي يعني الدرجة القرآن yani yaani wavo suala mtu tafsiri Qurani hanki lasha kamba hiyo tungwe kamba ya wapotevu na hizi kamba ya lazimani Qurani yutafsiriwa hai Qurani na Qurani yutafsiriwa hai sunna ya swihi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qurani yutafsiriwa ha marongozi ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na qur'ani yutafsiriwa amarunguzi ya matabi'in wanazioni wabole wa maswahaba na qur'ani yutafsiriwa halu ya hasharabu bikesi kama dilu ya hasharabu tu mm. -hmm. yani minguna zitwabaka na zinivu za utafsiri qur'an sika kila bando zuru ah, wa tafsiri qur'an halu ya hasharabu ah yina watu wayo yina nazana zayo ina Wa waburto ruba batini vavo vathu utafsiri qurani hankhile iulasha e kamba upotevu tsena yo nziya minguna zinziya za wapotevu na wasika rishindi idunga iqurani e nikarisitafsiri qurani hankhili zapi maana natutoe mfano moja au mbili moja au mbili mfano handa wa ayatiyo e ni qurani irongua irongua yahusiana na yana kusifu watu wenzangili inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah watu wenzangili wao watu ikamba umvumbu wao Allah qiyaman haulimbala wa qu'udan na hauketi wa ala junubihim na haulala hauvande aya hiyo watu deira o iringa baisili deitahira hiwa wasisumvua allah haulimbala tena hauketi basi basi wasirsuadisa mwanasuala mtiti basi eh haulala kamlala wauvane mwezina ha rabuzi karsena balebavo tu bandao ramsaringalie ilashakamba maelezo yao yao yapotea tena yapotea na ayatsiyo ari mtume yankuba ambulamba orkud birijilika reva umundu wawo omtume yanqub mtume ya mtume ya mtume yanqub ay ayub sile yanqub ayub alayhi salam wale wakati kamba kana wade wade wa wangera wa, wa, kini wadu wawenefu swafu namna ilongolwa shimaore mkini basi wavo astahamila subiria endita wakati kama kojo para wakojo para shikali shifa vwa maji ya kuvira utsini ahambulwa areme mundu wahe ai maji rasakavira asirema mundu maji yawe yalawe safiki areme mundu vwenti maji yawe yalawe arenge ajiheze aji, aji, aji, pare wade ule ulawe wabatu wa dhaira sirengao mbayo sireza mbao tuwa zini dhaira abanizini fasahabi dahira basirima omundu mashelawe basi onizino dahira amre omundu mashelawe tunasirambia chini ali warilawe virisanahabi rilaha virisanahabi na tafsiri hizo wauye mifano rongwa mili tafutorongwa milirana <laughs> wao apirawo basi amba watolovan yani zini aya za watolonampi za watoafikiriu yani urongamba awa lazimani Qur'ani yorushimisha pia wakati wabonika lasha kamba tungozirongolo wavo zosihijiri stohijiri storpara safikia lazimani riloleye ritadabburu ritwalie rimedite harina zorhambilo wavo zorisizorie zorhambilo waro dunge dunge pia wakati kabu wakati makhsus kabu vahan makhsus navora msarende amsarije <clears throat> mba wakati rahambilo harina aya ingi amba zini aya za nankili otna na hadis megona zadisi za mtume sallallahu alaihi wasallam wafud minkum megona mafunda kozeleza kasambela zina lahi ahmad subaiha hafidhahullah megona makungi aghasabani kinyashikowet au yashikoweti safike shekhi akueleza ihadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam arunguwa zositoja ombelwoho amba ilmu itsolawa na Allah subhanahu wa ta'ala waika tsoto wa ilmu hawitowa harna zifuba za mafundi be atsotowa ilmu haula ya mafundi hata wakati kao kavtsoba kita mtu asoma wanadamu watorenga wakizimbeli watorenga wajinga wakizembeli basi wajinga wale watutisiwa masuala watujibu bila ujuzi, wapote wapoteza wanyao. safiki fundo shekhi wale nakueleza mandoni amba Allah waika toto wa ilmu hawito arna zifu baza watu wasoma be atoto wa ilmu haula ya mafundi fundo shekhi waeleza kalima muhimu arongoa bani Allah karongoa amba toto wa ilmu hautoa zio ya mafundi yani ya ilmu yurengwa hau watu wayo na rige ya ilmu hau watu wayo ya ilmu hau watu wao watu kwamba kawarenge ya ilmu bahani alawa ya ilmu yosoma tafsiri yosoma risunga inzia watu walikivya mbeli ankili ewa yorumilwa be watu katupu mpaka harna ankili ka lazima nirarumia tongozo hautupa mpaka risrumia juste vahanitso urufaiwo maana tailuha bwa watu hurumia iluha yashara bwana tafsiri taotupa mpaka orumia luha ta oshuka ule yani lazima rumie juste de namna wakati mbele wairumia harmai tafsiri ile ni akili rumie juste namna watu wa rumia harna tafsiri ka lazima ratupa mpaka harna akili na maulama wetu alhamdulillah wafanya jitihadi maana ile namna ya elimu ya tafsiri na usuli ile misingi yahi kartsoshwa rangia babo nikakarabira babo harni misingi maana nikakarabira na msingi rtsotupa mpaka tena rtsopua mwaha tena rtsotupa mpaka tena rpwe mwaha au rtsozia babo Thank you. القرى wanafikamba udunga pia sadisi dhaifu sahihi pia zu rana wanafikamba kasunga tata au sheshi huyo nsa swala askar shindra aljibu basi sone la shaka ma qur'ani wala do ape ape usoro mabaka sidunga tahata ila shaka walingam kinwa na za sali wa dungao é o tahata Endorphin. Dele banho. Abasibe. Kafuna kavu. Basi watu wale warongomba kufunga hadithi hai. Yaani haumpenza mtume. Usimtu. Mfano. Usimtunge hadithi haumpenza. Watu wao wote na burana na ليس عليه ولكن ليس إليه ولكن عليه أولئك صلاة ويلهم mawri mawri mahabbana mtume tafanya maudi dawa sinyape von bila hisabu tunafunga kama hadithi hiyo kama irongwane tunafungao wao zizi yani hukuma yao zizi paraporo tena na otena kasbunga yani watu wa kasbunga soma avance wengo tunga hadithi hu mahabba balira mahabba kwasi karsinga munbabu maana muratu tutie maana abantu wengi watunga hadithi sijima namba hukuma ya watu watungao na watu wana hizo saa tisa hukuma na hukuma na hukuma zilivanjiliyo bedena mnamba sirtona hanitha ama mtume sallallahu alaihi wasallam arongwarna hadith hadisi kamba ija hanamna mutawatir jahu wengi, watu wengi ni waivushia, na tena hiyo ila shaka qin sur et certain tumarungwati man kadhaba alayya mutaammida mtu ikamba nkaza tambo hauvenza falyatabawa maq'adahu minan nar basi mtu unalinde makazi ya himoroni mtu ankaza tambo hauvenza nalinde makazi ya himoroni kakila mtu kaza utambo mtume sallallahu alaihi wasallam hauvenza haukusudia mkaze tambo sumtu amuruni taurjia wapo alaikum عليكم لمنا سؤال ما يفيد موجة Yani nakutana nijue yani maana ya sofi aya amba mafa farakna akhir ayat na maana ya aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala waidahifadhiu wani rappel daftardui rappelirolaabudi qur'ani ba mana Allah rabbe ba mozungu waya to garanti ambayo yadiri fatudi qur'an bika darwate hadith de mana bdu rakweli na zangabu na yina ni rakutatu maana ya kweli zaz hadith zaz aya zazombi دەیو مەلی بێ مۆژە أيموريو ما فرطنا في الكتاب من شيء ayayo wamemshinga katsende tsingali atowa mbavani ayayi niso afitahilize chini zimaise mara mungale hiyo rangu vani andisa tavani yakoma kalima la kitabu vani initire Qur'an kiasi kama kakala bani mtu aona kitabu au ni Qur'ani tu ah kitabu irongolwa bani kitabu kitabu mahfuz they you the rollovers asbabu kama maulama waziliza ibnu abbas ibnu zaidi qatada waziliza marongozi yao ambayo ni lahu lauhul mahfudh tamwangalia tu aya wiyo wiyo ranguma ndoni tamwisoni rispara ambazo za wadih zivenu ha wala kasina tashaka tataradudi na wapo tena na mstari ngalie vuikomba ayenyi isiilidzana mnenyi amba ini dik allah subhanahu wa taala kalisha tashitu ikamba kairongowa harna ishiyo en harna lauhul mahfuz karsina nafasi rabo sofi airengelera ngumwandoni biyo wantunene watumaizamba ai faunotowatsarambie chini bandavo walu valurongwa sheshe أيوة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم آية دي أيوه. نعم بس هو آية دي أيوه. رمساري يلي الله سبحانه وتعالى سرون قاتين حقيقة واسي دي رشوكي زي ذكر نواسي دي رسوي حفاظيو واسي دي حفاظيو الله رنجي قرانتي أم بحفاظي ذكري ذكري دي قرآن بس واسي رسوان بيها dhikri ni Qur'an la shaka kwamba mafundo wengi waeleza namna hiyo, mafundo waeleza namna hiyo ndio na nguvu dhikri ngolo ni Qur'an ni kasra mbamba Qur'ani tu tudi arongola bai sihifadhiwa basi dai sunna babo sunna na rilishe maana ka hifadhiwa Bas wasir suwarikiza masuala yale rawambia na wareleze tafadhal na mnarso swali mnarsoswaliwo na areleze tafadhal na mnarso fungao. نارێلێک زێ نەم نەرسۆتەوەی زاکە نارێلێ زنم نەرسۆفەیەوەی بەدەسا چوو مانە زێلێ زێوە هەرنەی ئیسونە يمشي صلى الله عليه وسلم او من اول سيلا باتشيني الذكر وكاتيكا الله سبحانه وتعالى ارنغا غارانتا بس يفضل الذكر اسهي فضل القران يو اوتوماتيكما ارنغا غارانتي وجاو ام بس يفضل السنه ما نجي ترتمون مني maana mtume sallallahu alaihi wasallam waida kushuvinwa iqur'an isunna yahe dia kushuvinwa donc ne karinge garanti ahifadhi qur'an aringe garanti wajawa hifadhi yo ivenwa qur'an be sunna automatiquement kaitujwa ya kama qur'ani hifadhiwe wala ile ivenwa qur'ani sihifadhiwe namna jeshi safke hifadhiwa ha yezo kama ulama wazifanya Allah subhanahu wa ta'ala ajalie afanya yani wae afanya chamba chini watu wao wakana jitihadi tawahifadhi isunna watunde isunna waaminiwa na ukawaaminiwa tafikiri usione na imani aya hiyo relewa ah limaza deunu utisarabu au madogo tisarabu الشيخ البان انا هدفني انجاز وكما بزو صحيح نزو ضعيف اذا كل ما بزو ضعيف نزو صحيح بس بابو يوكوين بس بابو لو سود سرابوز نتو ورونغا ما شيخ الالبانا حديث ضعيف ازو كما بزو صحيح وانتو تشين وفند حديث ورونغا بابا مفهوم حديث اه ابا آه، سؤال الاجا سؤال له ilasha kamba loso ndi bwavu be ese rijibu tunalera chino bwavu na suala muhimu tena lo njema swafi be siri yamba toka nziro na wani amusirima wakati kawamba hauna rongo haukuti bali harna elimu ya hadith harna watu wa hadith watu wavusheuz hadith bani wa watu ambao mafundi wafikiana ambao wani sahihi wanaotoa kweli wani thiqa wanaoaminifu harna watu wavusheuz hadith wa watu ambao wao mafundi wafikiana mafundi ni watu wafikiana de mafundi waka wakati huo wako uzungua na ufusua na uhukumu watu wavoshia hadith hajitihadi mfano Imam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in na watu wao safike Ali ibn al-Madini na watu wasalia Abu Zur'a Ar-Razi ibn Abi Hatim Abu Hatim na tuwasalia donc jamba tini vwa watu harina watu wavosheuzi hadithi mafundi wafikiana ambao wani waaminifu sur et certain apres vwa watu harina watu wavosheuzi hadithi mafundi wafikiana ambao ni dhaif pia muttafaqun be vwa harina watu wavosheuzi hadithi vwa watu amba mafundi wafikiana أباو نصحيح أو نضعيف سفكي وانا السؤال وهان رتسيو نم نجش يتوشو يكي نم ني إيجي كما وفندا حكوم فانو نتوونو إمام أحمد أم حكومو أم نصيقا إيجي بارون با أبو زرع أم حكومو ونضعيف جيشي باو رسفانيا جيش بس ما فندو إيجي أم بفاني mtu msue hukumu hazo azipara au hukumu dhaifu mana para tungu kadha na kadha na kadha au hukumu thiqa para tungu kadha na kadha na kadha safikiva babu mtu atapare uvenufu harna suala llo lazima anaishi zamani nyingi harna elimu ya hadithi mana elimu ya hadithi yuwajau yumuri elimu zabaki ya elimu zabaki arizabaki zabaki zabaki جرفاي مرات تاو أي مسابكي أما فنو فقهي فقهي ومسؤالة وإجماع العلماء ومسؤالة اختلاف العلماء أيوة نكوتو شوي حكي بني إليو نكوتو شو بنوفو udarie usofanya jeshi wauenshi wautwalia wautunda basi atani mwe hadithi relo karelewa dokunika mfano bwa hadith Sheikh al-Albani hukuma baini sahih ipanamba bwa Sheikh hukuma baini dhaif zukazar shangiza iso shangiza de watu mapwenchere au tsina na pwenchere mana waside mapwenchere de safike vavo iyo istashiwa mtu afanye jitihada arna elimu yuda tuelewa tungozile vavo itojua yike ambapo hadith Sheikh al-Albani hukuma baini sahih Sheikh Ibn Baz hukuma baini dhaif yojo وهذه الشيخ الألباني وكما بي صحيح شيخ مقبلة وكما بي ضعيف جو يجو كير أو دي كين يومن سفكي وابو أوتو فانجي هي هي هي تنبرو تسوالا ترونغو زوري سؤالا لو نسيري أم بكارسولي ليوا مانا كرابارا أو ريلو سابو سفكينا ورسامي رونغو مختصر نكارتر باري أو إن شاء الله راوسنا واوي استوحى استوحى برانا بلو إن شاء الله رين ريلي أرنا المصطلح Haya, salamu alaikum. Alaikum salam. Ana nikia ondo wao ma Qur'ani yao mm -hmm. banaika mtu arongomba Mwenyezi Mungu wavo, yani twafanya shirki, maana wavo mtu ambwa Mwenyezi Mungu zina naye mwezi Mungu wa, Allahu waya ana madina tusunna shenda walai mwezi Mungu yokaibu wabona ikamna arongomba Mwenyezi Mungu telewa sualallo zukul sual masuala miongoni mwa ya kiswau ya rango hali wami lijawabu swafi urongomba iba yukiri mfu urongo yukaikiri tisinalo swafi be tina wa jawabu watu wao warambiao amba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na shenda ya ni Qur'an <laughs> havi ayatina ni Qur'an da ngomba Allah ana majina na shenda kaivo mahafidh na rambi ayatina basi basigalusona kama mitambo za zoli za zavili madzina tusu ninashenda yao wawo yajua shinda warubulie qur'ani war, warhasibie madzina tusu shinda maana muhasibu tusu wa wamisa asibu miateni au na bao biharni qur'an namna jeshi lisuala lilo yani babo soru bachim yani namna mahlu sunna wal jamaa waelezea sunna madina ya Allah ndio wasurungwa ba madina ya Allah ya uria juao au tushinda uria pare kiasi kama tushinda uria pare tu au ba Allah ana madina na inashinda ajinsi yao mbane kama mtu ashinda ayapara tena tudu tena dungu wasingia pevoni kiasi kama madina yetu yazi na inashinda rilo karelewa maana hadithi hiyo yengo na hadithi ama mtume sallallahu alaihi wasallam kwa chini inna lillahi tis'a wa tisaina isma man ahsaha dakhala aljanna hiyo hadithi yuko na Qur'an بس هو جوز ربيتي ها بس بابو نكرنغاليها uzuri usonamba vani Allahu ana majinameki modeli ya parwanda na hadithi ya swihi mtume sallallahu alaihi wasallam arongwa chini amba Allahu wauna mazina samaita bihi nafsi wajihira nalo wawe au anzaltahu fi kitabi ka kila jina wajihira nalo au walishukiza harnishio yao au ما شاء الله او جساوليالو هرنغ علم الغيب ستاتير او بچيني اوانا انا مدزينا اجساولياو هرنغ علم الغيب واسكارياش ريلو اساب دوكو مدزنا يكازي اتوشن ناشن را ومدزنا مينجي تينا ومدزنا ياسو ميزا ومدزنا جساولياو ومدزنا جهيرايو ومدزنا رياجو ومدزنا كارياش بس وما علماء وانجازيو نازيو موريش يوتيو اسماء الله الحسنى فكرة مريتنا لاهي شرح أسماء الله الحسنى يا شيخي ابنها في القحطاني فكرة لدنا لاهي تاني سفكيان جاش يوهي لدى صافي أتيا مدنا من جاوه يبيدي أفريات السنة شنرا دليلي ذا قرآني نسنة وانا مفروض وهنجي زنجين اجزي زنجين انا زنجين شيخ عبد الرحمن الساندي أتا شيخ شيخ ابن عثيمين وهنجي زيوه وننوى هولي ذا أما مدنا يميكي wa madzina yaliomba mudhafu na mudhafu ilai yatanganiswa wa madzina kalti kalti ya madzina tsojore para na Qur'ani yani yamengi rusurugwa mbezi tusunna shenda wa madzina tusunna shenda yayo mtu atushinda wa yapare ya hasibu ayajua ya rumie mtu apevoni bekiasi kamba yasi yatule baho relo sabu shurerongo naam au eh, eh, samahani ايوه السلام عليكم وعليكم السلام سؤال ايوه omuntu azisaba omwana nyazisa esike ebayo waboneka takubali mme wangu alola mtumishi wavili ibabwa walalo walallo asirtorongwamba watu sawasawa wa mtu waeka tukubali kaisikamba haraya ambayo kayisi harne isharia akubala bayaba warne sharia beka sikubali miwahalola wavili mana kinasijua namba ngoma yetu kabole sakilo suala langina na tena kwa mafunzo waeleza amba wakati kama mtu baba astahanrola hamtuma hamtumshe andrachi watia masharti amba mengoni natongoza tulisahau au mtuma mola rongo amba wami natsovenza amba usulole wangina mtu baba wala kubali amba wami sufungia besi sufungia tena wangina basa mtu baba wala oblige arespekte sharti hilo ili maulama wazieleza harna maulama ya tuwa basabani oblige respecte sharuti wawode manarsorongo wawo neka mfano isha amba mauli hangoma darungwaka arungwa fikirallo atwa fikirallo iyo kaisina tamu bewa minso konse na nyatu watu washe amba na naruwane ni ngoma yatu mana di suala la hwili suala la hwilillo lu suala muhimu tena lu suala bole rangwa na ubandu watu baba ata watu washe na yuka yaja tu beina na maksada ina na maana ikamba mengona zimana zaina maksada za chini Dipoikao yomengona sao uumma uingizehi hau wengi na tena mengona tunguisaidie watu washe voikamba walio wengi hangu vavo mtu mshe avenzao mwananyahi amvenzeliao khairi vavo nakubali tungozo zijiri na tena kaisikamba wavo mtu mshe wavo asiyengwa wasongwa na watu baba wafanya utungumuri iyo na warespekte mana uo mdzo na tsena e nziro yo wa responsabilité bole harna harna thongo iyo na tsena wasir sorongoa amba vani hwiliyo yo uwema sina womengoni na uwema harna usilamu na watu wajambiao maana watu jambi wajambia mbatini au baba lole lehwili maana watu wana mafikira mafikira ya walebe tubaba lole lehwili basi watu washe Watu wanafikiria wale beti wasituambia wananya Sia ha Ah. RC. Ah, Basi wasitorongoa ambavani wafunditswa ileza mingoni na zatongesa tamtu baba la uwili walati rabuzi mtu baba waide dhamana walidako na mtu mshei kashindi upatana na watu baba wanne ka kila soko tongoi katuishinda be mtu baba atuishinda na neka mtu mama tafanye ese basi atujingamiza mwisoni <laughs> na vavo Bwe voikamba mtu baba waide dhamana yao wapo ila shaka amba mtumsheni kasru la hilo wapo itoka yao waida toka udwamana wapo itoka nziro wapo ngali hukuti mtumama welo la wili ajali nyingine sojo zumpare mawademe ngidi ya yampare tabu nyingine sojo zumpare basi wapo yutibure wala yutitu haukuti na abone kadzisa tumsheoni wasir sorongwamba neikamtumama aharaya ihwili mana waye kaisumjivia iyo tishongea lazima niike basi wasir somwambia wawe utsaujiti harna ukafi hwili vavo ilazima nuikubali sene lazima nuikaliera jamba tunguyu ya vavo kaya lazima nuiharaya na nikaru ngoma yaonekana basi haraya mtu mtu mume wangu wewe ulolawili baba Qur'ani ah isdei tongo madarji swala la dunga wajema zangu wa maquraniyon wami na comportement jema mbele zao bitujuru waongea harna maasu nifanye chini swala lini فعل وحضور و نتائج هر نمان سو کلتیجیش هر نمان سو چین الى شکم بایل زمانی نرو اکی نا کمپورتیو منزو سور نواجی مزاهی و موکا محفیر کاس محفیری و موکا اتوا بیدان کاس اتوا بیدان الى زمان واجی مزاهی نرو اکی نم نزور نواهو او تو هم فانو نرگلیم فانو ومتومی ابراهیم عليه السلام na babahi Azar. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Ibrahim, arambia usione na zo mtume Ibrahim azirongoa amba wayarongoa chini mtume Ibrahim arongoa haumrai babahi makalima laini makalima ya taratibu makalima mema akumrai haumwambia ya abati hiwa babangu la taabudi shaitani, usimwabudu shaitani ya abati, ewe babangu, akukano urejea makalima ya abati, yani that in? How hautaratibu de Ibrahim akulagwa na babaye na babaye wa mushriki mengona wa mushriki na mabole na waya kulagwa hautaratibu akoka namna mnanzuzuri na babaye na babu haurongwa tena ambavani Mtume Ibrahim hela kulagwa na babaye karahamila bakomwambia ya antabal hepapotea أو يا كافر أو يا مشرك يا أبتي يا أبتي يا أبتي إن الله رب يرنا آية من قناز آية رب لكن ووصينا الإنسان بوالديه ناصر روسيو وندام روسيو وندام وزني واحد أوارن رزيما بعدها بابو رامون راني آية تروسين بلو رب لكن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا nikawa wazaliwa wao wasuhurenda nguvu wasuforse ambao mshiriki zoikaba kusina ta ujuzi basi usiwatweni na wawe kana mnamzuzuri na wao duniani vani emchini hata wazade wao ambao ushiriki تا ودوشيا ب وسوا كان من کە نەمرەن وسكي نمنا يبيونوا كان من نزوزوري بيني سو امرش شركي وسو امرش معصي وسو مشي نمشي صلى الله عليه وسلم رغوا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نجو شيوم وبي أعصي ولي اوبا او تجيب السؤال كنا بارجيب السؤال ساتو بسونياو mgongo kwamba ikamtu anda kuntumna sunna akakubali sunna kwanza ntiseswafu anda kuntumna sunna ibidi mtu kasi aplike audu mtu iha ni mfano mtu mara mwamba lishizindoivu mtu arazi o oh, ande kuntumna sunna au basi ala vili au maliza uroma kosa nini makafiri tamarafu diwao dimamne tujuru hukuma dewiyo kaswabinge swara na waneshi Abo wasu alalan da sali luwa fece ruwa nileti ona contourner sunna ndiyo kamba siaplike au neikatiha so ng'amba ini nsi kweli kazimana kushandevu hautukubali na urudishe damu iraze tu, maana msanke mzuri. Allahu jamil يحب الجمال تفكيو جميلورا جميلورا من عائشة رضي الله عنها مداجيب Allah atia uzuri wanadamu watu baba hao watu wa baadaye uzuri alhamdulillah bora bora uzuri babor torongoba wenda kontina usuna zumbili rangu ndikamba kaikubali na ikamba kasifanya bila washa kamba ukaikubali banda ikamba ithibitishiha hapo wachitoa harmu sila leo ikamba akubala mende maende uyathibitishiha be kasifanya wasifanya maasi mudiri ilikamba akubali amba zina ya yo kweli zina haram basi ifanya yo maasi akubali amba wizi wa haram basi iba yo maasi beni karuma ba ah it is haram baso bulu kafir ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ان basirutsorongowa twasowadungi lero tsofanjita deri futsu yesu apirikana yaqini vituli akako eh unarongwamba wamwananyadzisamba uh, ah, na demande ya mariage ya mtukamba vrai qurani yo vrai basiria mpaka tufara demand yangina baandaye vapo wasirtomwambia Allah الله wa ta'ala arambia arni Qur'ani ومن يتق الله نمشيكان بمريا الله يجعل له مخرجا بس الله سبحانه وتعالى ويمبلي يزنزيا ويمبز إسي ويرزقه من حيث لا يحتسب nawayomruzukia hanamneka takasi jihensia mtumme yuma riziki mtumshe yuma riziki basi nikausumria Allahu basi insha Allah tuubulia mariziki beni kamfudeu nikadi Qur'ani yunu bauha suva nasiha usikubali tungo hiyo maana mwisoni atutia wangina afamadhallu kafiri be ndo la islam na kafiri yukaitujua yaka suala la dunga tumshaikaomba haraya aya haraya demandi ya mtwika ya mtwikamba mtu mme lazima masuala ya ndola tu mtu mchia haraya ndola ya mtu ya mtumme mazafungia mtumshe ibabu qurani <laughs> Mwenyezi Mungu baraka kwa Allah mwezi mwamtua bandar ngo makurani yoni yani halu wa disho ko ibi hawu ngabu tadi ne samba do ko ila ku au dish na ko yorongo wa amba bani makurani yoni wale watanganisha pia zigrupu kama fikira la makadiania warongona mnai waelezao aya hilo wasahau ambao mtumaisa afu ile makadiania warongo wao makurani yoni sana sorogwa mnai زيرو انا بيا سكالتي ذا جروب او بيا واتش ما قرانو بيا بيا ما اتي بيا ها كارتور ما اتي ما نبو كولير بوما مي بابا سؤال لا وسنا بمشو ميسا فو كافا ان شاء الله رتاه كام سام دين يا ان شاء الله رومبو كام ويدي واتو ما قاديانيا Thank you. Ah. Ah. Ah. ah wani wakilukan mawalin professor ana wajiya wanda su sa kashin mawalin rewu sila masu ne ka har ma village esperan ba wawo ne wanda wakon tuna isbina wawo yani ya fi kiro na wakarfi ototouka otorombe chinhu bita dyangina ofanyisa ngina visidei